Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Նախագահ Բակոսյանն այսօր ստորագրել է մի շարք օրենքներ, իրավիճակն առաջնագծում։ Ադրբեջանի բանակը կրակում է բնակավայրից եւ բողոքում պատասխան հարվածից։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն են տարածել հուլիսի 4-ին շփման գծում իրադրությունը լարվելու վերաբերյալ։ Արցախում սկսվել է հնդկացորենի βέρքահավաքը։ Արցախի գիտական կենտրոնում քննարկվել են ուսումնասիրվող թեմաները։ Ստեփանակերտում կայացել է «Իմ սփռված մեծ ընտանիք» վավերագրական ֆիլմի շնորհանդեսը։ Երևանի Փյունիկ ֆուտբոլային թիմը ժամանել է Սլովակիա։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 5-ին ստորագրել է պետական կենսաթոշակների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Զորահավաքային նախապատրաստության եւ զորահավաքի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին եւ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին ԼՂՀ օրենքները այդ մասին մեզ հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից Իրավիճակն առաջնագծում Հուլիսի 4-ին Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի տարբեր հատվածներում հակառակորդը շարունակել է խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Մասնավորապես ժամը 11:30-ից 11:35-ի սահմաններում արևելան ուղությամբ ադրբեջանական կողմը կիրառել է 82 մմ-անոց mm ականանետ 4 արկ, նույն հատվածում ժամը 12:45-ից 12:55-ի սահմաններում հաստոցավոր հակատանկային նռնականետ 3 արկ, հարավային ուղությամբ ժամը 13:35-ին 60 մմ-անոց mm ականանետ 3 արկ, 19:10-ին 60 մմ-անոց mm ականանետ 2 արկ, իսկ 20:20-ից 20:30-ի սահմաններում Ալխանլու գյուղում տեղակայված ռազմակայանից ադրբեջանական զինուժը TR-107 տիպի համազարգային հրթիռային կայաններից 5 արկ կրակ է բացել հարավային ուղությամբ գործող զորամասերից մեկի հրամանատարական կետի ուղությամբ 20-48-ին կիրառելով նաև 82 մմ-անոց mm ականանետ 3 արկ։ Հակառակորդի նախարարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ժամը 20:31-ից 20:40-ի սահմաններում ստիպված են եղել ձեռնարկել պատասխան գործողություններ, ինչի արդյունքում վնաս է հասցվել Ալխանլու գյուղում տեղակայված կրակակետին։ Պաշտպանության բանակի համապատասխան ծառայությունների կողմից տրամադրված հավաստի տվյալներով հակառակորդն ունի կորուստներ։ Ադրբեջանական սադրիչ գործողությունների արդյունքում պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Վերջում հավելենք, որ կատարվածի հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը կրում է Բաքվի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմից այսօր հրապարակված տեղեկատվությունն առայն, թե իբր զորամասում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով վիրավորվել է պաշտպանության բանակի 3 զինծառայող, իրականությանը չի համապատասխանում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարություն են տարածել հուլիսի 4-ին Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում իրադրության լարման վերաբերյալ։ Հայտարարության մեջ նրանք նշել են, որ ստացել են տեղեկատվություն հուլիսի 4-ի ուշ երեկոյան Ֆիզուլիի շրջանի Ալխանլու գյուղի շրջանում բռնության վերսկսման մասին, որը պատճառ է դարձել մարդկային կորուստների, այդ թվում եւ քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ Մինսկի խումբը հրատապ կերպով կոչ է անում կողմերին դադարեցնել ռազմական գործողությունը։ Բռնությունը միայն ծնում է հետագա բռնություն եւ ոչինչ չի տալիս։ Այս երկարատև հակամարտության լուսման միակ պատասխանատու եւ մարդկային ճանապարհը կողմերի համար բարի կամքով բանակցային սեղանի շուրջ վերադառնալն է, ասվում է համանախագահների հայտարարության մեջ։ Նրանք նաեւ իրենց հավաքսությունն են հայտնել զոհերի ընտանիքներին։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն անդրադարձել է հուլիսի 4-ին հակառակորդի կողմից TR 107 համազարգային հրթիռային կայանքից իրականացված գրակային խոցմանը, որը տեղակայված է եղել ադրբեջանական գյուղի մոտ եւ որի հետևանքով տուժել է նաեւ 2 տարեկան երեխա։ Ապրիլյան պատերազմի առաջին ժամերին ադրբեջանական զինուժի սադրած հրետակոծության հետևանքով սպանվեց հայ երեխա Վաղինակը։ Անկամ պատերազմի ամենաթեժ պահին երեխայի մարմնի դաժան լուսանկարները չհրապարակվեցին։ Իսկ Ադրբեջանում այլ կերպ են վարվում։ Անկամ թվում է այնտեղ մարդիկ կան, որ ուրախ են երկու տարեկան անմեղ բալիկի անշնչացած մարմնի կադրեր ունենալու համար։ Պետք է լինի բարոյական չափանիշ, գրել է նա Facebook-ի իր էջում։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության խոսնակ Սենոր Հասրատյանը հուլիսի 4-ին ադրբեջանական կողմի նախաձեռնած սադրանքի վերաբերյալ մեղադրելով նեոլիթյան մտածողությամբ մեր հարևաններին սեփական երկրի քաղաքացու առավել եւս 2 տարեկան երեխայի մահվան մեջ։ Մասնավորապես նշել է. Տշնամի երեխա չի լինում, առավել եւս 2 տարեկան, բայց լինում են դեպքեր, երբ վախկոտ անգլուխների մեղքով երեխա է զոհվում։ Այդպես եղավ հուլիսի 4-ի երեկոյան, երբ խաղաղ բնակչության թիկունքում թաքնված ադրբեջանական ճակերտավոր հզոր բանակի ասկյարը հայկական ուժերի դեմ կիրառելով ռեակտիվ հրթիռահրետանային կայանք թիրախավորեց ոչ այլում, քան հենց իր երկու տարեկան աղջնակին։ Ի տարբերություն նեոլիթյան մտածողության մեր հարևանների մենք ստիփված ենք ցավով արցանագրել այս փաստը եւ ափսոսանք հայտնել ընդունեք որպես անձնական կարծիք Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն Ադրբեջանից պահանջում է դադարեցնել հայկական ցակումով Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների նկատմամբ խտրականությունը, որոնք Բաքվի օտանավակայան են ժամանում։ Բազմից պահանջել ենք դադարեցնել այդ վրթովեցուցիչ պրակտիկան, բարձաբանել եւ պատշաճ գնահատական տալ Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օտանավակայանում պաշտոնատար անձանց վարկագծին, այդ թվում նաեւ Ռուսաստանում Բաքվի դեսպանատուն բողոքների նոտաների միջոցով, նշել են գերատեսչությունում։ Նախարարության ներկայացուցիչների խոսքով հայկական ազգանունով, անունով ու հայրանունով ռուսաստանցիները Բաքվի օթանավակայանում սովորականից ավելի երկար են պահվում, ինչից հետո իրենց իսկ հաշվին բռնի կերպով հետ են ուղարկվում։ Ստիփաց են կարծանագրել, որ Ադրբեջան ժամանող ռուսաստանցի քաղաքացիները իսկապես խտրականության են ենթարկվում ըստ էթնիկ պատկանելության տարեսկզբից Ռուսաստանի 25 քաղաքացու թույլ չեն տվել մտնել Ադրբեջան, ընդգծել են արտգործնախարարությունում։ Գերատեսչության ներկայացուցիչները նման պրակտիկան երկու երկրների բարեկամական հարաբերությունների հետ անհամատեղելի են հավարել։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Արցախում սկսվել է հնդկացորենի βέρքահավաքը։ Գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության եւ ույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանի հաղորդմամբ հուլիսի 4-ի դրությամբ այս տարվա βέρքի տակ կատարված հացահատիկային մշակաբույսերի հնձի ենթակա 58064 հեկտար ցանքատարածություններից հնձվել է շուրջ 32044 հեկտարը։ Խոսելով ամառային աննախադեպ շոգ եղանակի պատճառով գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներում հրդեհների առաջացման եւ տարածման վտանգի մասին նա հորդորել է։ Ընթացիկ տարվա հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքի ժամանակ հնարավոր հրդեհներից եւ բերքի կորուստներից խուսափելու նպատակով Արցախի գյուղնախարարությունը կոչ է անում հանրապետության բնակչությանը պահպանել հակահրդեհային անվտանգության կանոնները Զերծ մնալ βέρքահավաքից հետո Խոզանի այրումից մակրել դաշտերի եզրերը մոլախոտային բուսականությունից ստեղծելով պաշտպանիչ շերտեր։ Նաև հորդորում ենք բոլորին ցոցաբերել ծայրահեղ զգուշավորություն եւ հիշեցնում, որ հրդեհների բռնկման պատճառ հանդիսացած անձինք կընդարկվեն պատասխանատվության ըստ օրենքով սահմանված կարգի։ Հողը միշտ էլ երախտապարտ է լինում, եթե նրա հանդեպ ուրախadir ու հոգատար ես։ Սա կայացած տնտեսություն ունեցող հողօգտագործողների համոզմունքն է։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Աշոտ Արցախյան պատերազմի մասնակից է, պատերազմում կորցրել է ոդկը, սակայն երբեք իրեն հաշման թամ չի զգացել։ Ապրում է լիարժեք կյանքով, վարում է իր տնտեսությունը, որ օրորի ավելի է ընդլայնվում համառ ու կրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ։ Չարեք տարում նա ձեռք է բերել ամենաշխատասեր ու աննկուն մարդու համբավ։ Նրան կարելի է տեսնել միշտ ինչ որ գործով զբաղված, մեր այցելության պահին ամառվա տապից պաշտպանվելու հնարքներով էր տարված։ Խաղի վազերն են բարձրացնում, որպեսի հետագայում կարողանանք տակը նստենք այդ հաճույքն էլ ունենանք։ Աշոտը Շահումյանի շրջանի Չարեկտար գյուղը տեղափոխվել Հրազդան քաղաքից վերադարձար մատներին, սա էլ Չարեկտարում բնակություն հաստատելու որոշման հիմքը։ Ծնվել եմ Մարտակերտի շրջանի Վաղուալ գյուղում, մի տարեկան հասակում գնացել ենք քաղաք Հրազդան, սովորել եմ 9-րդ միջնակարգ դպրոցը, պատերազմի ժամանակ եկել եմ ստեղ Չարեկտար գյուղը ազատագրելուց հետո վերաբնակվել եմ ստեղ, սա իմ ձեռներով ասարկացես։ Պատերազմի ժամանակ Աշոտը մասնակցել է Ասկերանի, Մարտակերտի ու Մարտունու ուղություններում մղվող մարտերին, սակայն որպես բնակության վայր ընտրել է հենց Չարեկտարը։ Չարեկտարը գյուղը դուր եկե ինձ համ բնությունից, գետից ձուկ ենք բռնում հենց ընդ ջրի մոտ ու այս փնդուկի ծառի տակ տեղա սարկված ընկերներով հավաքում ենք միշտ գետի բերանին զուգ բռնում մեծամասնությունով կարմարախայտ բեղվը կարելի ասել ամենալավ զուգն է տեսականին Պատերազմից հետո մնացել է շենացնելու ազատագրված տարածքի իր բաժինը։ Կապը մարտական ընկերների հետ առ այսօր պահպանում է։ Նրանց հետ զրուցելու ու հիշելու, ինչպես նաև ապագան կառուցելու թեմաները շատ են, իսկ երեկոները հավաքվելու ավանդույթը պահելու համար արդեն հարմար տեղներ պատրաստ է ոչնչից ինչ որ բան ստեղծել ու ծառայեցնել ընտանիքի բարեկեցությանը։ Սա կարելի ասել Աշոտի ջանասիրության անկյունակարն է։ Մշակված ու բերքարատ տնամերձ, մրգատու այգի ու անասուններ սա Աշոտի տնտեսությունն է, որտեղ նոր ջոյի զարգացման մասին հուշում են Բաքում հարյուրավոր ճտերի ճղճղոցը։ Թռչնավոծության համար կարևոր սարքը ինկուբատորն արդեն կա։ Սա մեր հայկականն է, հա, ռուսական Զոլոշկայի Սամաձելկեն է, հա, Խալաձելնիկով, Սառնարանով։ Եվ հնարավորությունս չներեց իսկականն առնեմ առասրանցից, կարևորը կա, տալիս է, արդյունք տենում եմ։ Նորը այդ մտահացում եք էի մոտ, ամեն տարի ասենք հնդուշկեքն էի թողս դնում, իմ ուտելու համար, իմ տան ուտելու համար, հիմա որոշել եմ, եթե կարանամ շատացնեմ, պահանջնել տարածքում կա արդեն թե ճուտիկները, թե մի քիչ պայ մեծացնեմ։ Բելլալալայան այսօր Երեք Արցախի գիտական կենտրոնում տեղի է ունեցել գիտխորհրդի հերթական նիստը, որ վարում էր կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Դադայանը։ Նիստում հակիրճ ներկայացվել են ուսումնասիրվող թեմաները, ընդգծելով դրանց կարևոր ու արդիական լինելը։ Որոշվել է ներկայացված հաշվետվություններն ընդունել գիտություն։ Թեմաների ղեկավարներին հանձնարարվել է մինչև ամփոփի չհաշվետվությունն ուսումնասիրությունները ձեռագիր վիճակում ներկայացնել գիտական կենտրոն դրանց տպագրությունը երաշխավորելու համար։ Գիտական թեմաների ղեկավարներին հանձնարարվել է սահմանված կարգով եւ ժամկետներում ապահովել 2017 թվականի համար նախատեսված աշխատանքների իրականացումը։ Մշակութային կյանք Երեք Ստեփանակերտի Valex Garden կինոսրահում տեղի ունեցավ գրող հրապարակախոս արձակագիր Զորի Բալայանի Արմենիա Արագաստանավի առաջին հայկական շրջերկրյա ճանապարհորդության մասին պատմող «Իմ սփռված մեծ ընտանիք» ֆիլմի պրեմիերան։ Ներկային Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ հյուրեր լրագրողներ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Փորձել եք երբևէ հավաքվել ընտանիքի բոլոր անդամներով, կարծես ստացվել կամ չի ստացվել։ Քանզի անչափ մեծ է ընտանիքի անդամների հասցենների աշխարհագրությունը, իսկ մեր հայրենակի Զորի Բալայանը ձեռնոց նետելով առաջին հայացքից հանգիստ ու անխռով ծովին փորձեց հայոց աշխարհի սուրբ մասունքների ազատագրված Արցախի ազատատենչ ոգին տանել աշխարհի տարբեր ցակերում ապրող հայ համայնքներին։ Փորձեց դա անել հենց ծովային ճանապարհորդությամբ։ Խիզախեց եւ հաղթեց։ Ու Արմենիա Արագաստանավի առաջին հայկական շուրջերկրաճանապարհորդությունը դարձավ Աննա Դերձակյանի փաստավավերագրական ֆիլմի հիմքը։ Մեծ ընտանիքն ապրում է շատ տարբեր վայրերում։ Տատիս եղբայրը ապրել է Իրանում, օրեղբայրներս Ամերիկայում, մորաքանչս ընտանիքը Ռուսաստանում։ Մեր քնքահայրն են Ֆրանսիայում։ Դժվար է պատկերացնել այդպիսի աշխարհագրությամբ ընտանիք։ Այնուհանդերձ համարյա բոլոր հայերի ընտանիքներն են ունեն նման աշխարհագրություն։ Եվ դա չի խանգարում մեզ ընտանիք մնալ։ Արագասանավի անձնակազմը բաղկացած էր 8 հոգուց, շուրջ 80000 կիլոմետր ճանապարհ է անցել խումբը, այցելել 10 հայկական համայնք, Աստծո օրհնությունը ստացել շուրջ 25 հայկական եկեղեցիներում եւ հայ համայնքի քույրերից ու եղբայրներից բերել հայրենիքի կարոտով ապրող ժողովրդի ապրումները։ Ֆիլմի սցենարի հեղինակ եւ բեմադրիչ Աննա Դերձակյանն ամեն անգամ դիտումից հետո կարծես նոր բացահայտումներ է անում։ Ֆիլմը ունի երկու գլխավոր հերոս, երկուսին էլ մենք շատ ենք սիրում ու փորձում ենք այդ մեր սերը փոխանցել նաև հանդիսատեսին։ Երկու հերոսներն էլ հավաքական են։ Առաջինը դա Սփյուռքներ, երկրորդը դա մեր տղաների հերոսական անձնակազմն է, որը որ երկու տարի անընդմեջ լողացել են ծովից ծով, օվկիանոսից օվկիանոս, երկրից երկիր են գնացել եւ հանդիպել են հայ համայնքներին եւ պայքարել են փոթորիկների դեմ, որտիսի հասնեն իրենց առաքելություններին, իրենց նպատակներին։ Ծովից ծով, օվկիանոսից օվկիանոս, երկրից երկիր եւ երկու տարի անընդմեջ պայքար փոթորկահույս ծովի խենթ ալիքների հետ։ Արագաստանավի հայրենասիրության վեհ գաղափարով տգորված անznակազմը կարծես չէր փորձում ենթարկվել ծովի խենթություններին, անընդհատ ընթանում էր առաջ դեպի հայկական ալիքներ տանող ուղիով։ Կինովավերագրող Սամվել Բադասյանի խոսքով այդ պահին զգացում, որ ասեմ տենց շատ լուրջ խորը զգացումով, որովհետև ծովում էներգիա ես գործնում, ծովում աշխատանքը շատ է, բացի նկարելը նաև որպես անձնակազմի անդամ աշխատում ես, բայց հետո երբ որ նյութերը նայում ես, նոր ես հասկանում, որ ինչ էմոցիա ես ունեցել, ինչ էներգիա ես տվել ու ինչ էներգիա ես ստացել։ Ու այդ պահին էլ իհարկե ասենք, եւ ափսոսանք ես ապրում, որ կան մեծ հայեր, կան լուրջ մարդիկ, կա շատ լավ ու քո ազգը աշխարհով մեկ ծրված։ Ինչքան լավ կներ, որ բոլորը ստանալնային այդ իհարկե շատ լավ կներ։ Ֆիլմի դիտումից հետո նախագահ Բակոս Ակյանը իր երախտագիտությունն հայտնեց Զորի Բալայանին եւ նրա անձնակազմին նման հայրենանվեր աշխատանքի համար։ Ֆիլմի հեղինակները փորձել են այդ անգամ եւս Սակյան of uh, Mount Նշենք, որ կադրերը նկարահանվել են հենց ճամփորդության ընթացքում, իսկ ֆիլմի ստեղծմանն աջակցել է Vivasail MTS ընկերության գործադիր տնօրեն Ռալֆ Երիկյանը, Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Մարզասերների համար Երևանի Փյունիկի ֆուտբոլային պատվիրակությունն արդեն Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայում է։ 3 երեկոյան Փյունիկն իր առաջին մարզումն է անցկացրել Բրատիսլավայում։ Եվս մեկ մարզում Արմեն Գյուլբուդաղյանցի թիմը կանցկացնի այսօր, իսկ արդեն հուլիսի 6-ին Եվրոպա լիգայի որակավորման առաջին փուլի պատասխան խաղում կմրցի Սլովանի հետ։ Հիշեցնենք թիմերի միջև առաջին խաղում Փյունիկը Երևանում 1-4 հաշվով պարտություն է կրել։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ստեղումների վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 22, ցերեկը 29-ից 34 աստիճան։ Տակություն։